nikada neću zaboraviti jednu situaciju kad sam ja bio mlad frater, imao sam tada 25 e, godina. I dolazim ja na široki brijeg kao student, slavit ćemo Božić i za božićnim ručkom gvardijan kaže Braćo, sretan vam Božić, evo proslavili smo to, lijepo je bilo, a sad idemo otići u sobu da čestitamo braću bratu koji je psihički bolesnik, da mu čestitamo Božić. I mi dolazimo u njegovu sobu. Vi svi. Svi poredani, dolazimo u njegovu sobu, a on se spustio s kreveta i kleči u stacnu na kojoj je njegov ručak. I nama kaže, braćo, hvala vam na čestici, hvala vam na čestici, ja nisam dostojan spomenuti ime onoga koji se rodio za nas, misleći naravno na Isusa Krista. I pristupi mu gvardijan, zagrli ga i poljubi ga. I ostala braća pristupiše i poljubiše ga. Gdje vi to danas imate, Mario?